บุ๊กทูเจ็ดสิบสิบเดสชอบอยากมีดเนซราดคุณอยากสูบบุหรี่ไหม Chcete si zakouřit? คุณอยากเต้นรำไหม Chcete si zatančit? คุณอยากไปเดินเล่นไหม Chcete se projít? ผมอยากจะสูบบุหรี่ Chtěl bych si zakouřit. คุณอยากได้บุหรี่สักมวนไหม Chceš cigaretu? เขาอยากได้ไฟแช็ก Chce připálit. ผมอยากดื่มอะไรหน่อย Rád bych se něčeho napil. ผมอยากทานอะไรหน่อย Něco bych snědl. ผมอยากพักผ่อนหน่อย Chtěl bych si trochu odpočinout. ผมอยากถามอะไรคุณหน่อย Rád bych se vás na něco zeptal. ผมอยากขอร้องอะไรคุณหน่อย Chtěl bych vás o něco poprosit. ผมอยากจะเลี้ยงคุณ Rád bych vás někam pozval. คุณจะรับอะไรดีครับ Co si přejete, prosím? คุณจะรับกาแฟไหมครับ Přejete si kávu? หรือว่าคุณจะรับชาดีครับ Nebo byste raději chtěl čaj? เราอยากจะขับรถกลับบ้าน chceme jet domů คุณต้องการรถแท็กซี่ไหม chcete zavolat taxi พวกเขาอยากโทรศัพท์ chtějí telefonovat กรุณาไปที่ www.